بسم الله الرحمن الرحيم Musliman je brat muslimanu, neće mu nasilje učiniti, niti će dozvoliti da drugi nad njime nasilje čini. Ko pomogne svome bratu nevolji, Allah će njemu pomoći u njegovoj nevolji. Ko otkloni od muslimana jednu nevolju, Allah će od njega otkloniti jednu od nevolja sudnjega dana. Ko prikrije mahanu jednog muslimana, Allah će njega prikriti na sudnjem danu. Pozivamo sve ljude dobre volje, bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku ili drugu pripadnost, da dignu svoj glas protiv kršenja ljudskih prava muslimana zarobljeni u imigracionom centru u ulici Draže Mihajlovića u istočnom Sarajevu. U bosanskom Guantanamu se nalaze naša braća po najčešćoj vezi koji su već više od dvije godine razdvojeni od svojih porodica, bez ikakve mogućnosti da se brane, da im se dokaže krivica, jer su nečijom samovoljom proglašeni opasni po nacionalnu sigurnost. Ovo je bio povod da se odlučimo na jedan demokratski korak i da vas pozovemo na mirno protestno skupljanje dana 12. marta 2011. godine u subotu 13 sati na Marin dvoru ispred zgrade zajedničkih institucija da na miran i dostojanstven način izrazimo svoje nezadovoljstvo i jasno poručimo da ne želimo Guantanamo u Bosni i Hercegovini. Šaljemo poruku našim sugrađanima, saborcima, braćima, zlovima, njihovim porodcama da nisu sami zaboravljeni i da ćemo se boriti da se oni ponovo sastave sa svojim porodcama. Molim vas da date svoj doprinos i odvojite sat vremena ovog vikenda za ovaj plemeniti čin ujedinimo se protiv Zuluma i pokažimo da smo budni, da ne dozvoljavamo da se iko igra sa našim životima. Danas su oni tamo, a sutra možemo biti mi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin